Eh, dit is het informatieuur tussen 6 en 7. Vanavond een bijzondere uitzending. Eh, een interview met de Duitse arts en historicus Karl-Heinz Rood. Uh, eh, Karl-Heinz Rood was vorige week op bezoek en wij hebben een interview met hem gemaakt. En dat interview zullen we nu gaan uitzenden. En dat zal in het Duits gebeuren. Tussendoor zal ik Nederlandse samenvattingen geven. En de vraag die ik stel ook in het Nederlands nog even vertellen. Karl-Heinz Rood was hier vorige week op bezoek voor een eh, congres dat de Stichting Een Kwaad Leven hield over legitimatieplicht. Daar hield hij een referaat als reactie op het verhaal van Friso Roest over de invoering van het persoonsbewijs in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vraag kwam daarbij aan de orde hoe Duits dit persoonsbewijs was. Karl-Heinz Rood ging in zijn reactie vooral in op de Duitse systematiek en de continuïteit van de zogenaamde Erfassung. Vrij, vrij vertaald betekent dit begrip zoiets als grijpen, verwerken en begrijpen van persoonsgegevens in dit geval. Om deze vervolgens in te zetten bij de nazi-vernietigingspolitiek. Wie is Karl-Heinz Rood? Ik wil er nu toch even iets eh, nader op ingaan. Als een soort inleiding op het interview. Eh, Karl-Heinz Rood is medewerker van de documentationsstelle zur NS Sozialpolitik in Hamburg. Een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat sinds 1984 talloze publicaties op haar naam heeft staan. De oprichting hiervan gaat terug tot de Berlijnse gezondheidstagen in 1980. Daar werd voor het eerst sinds de oorlog gepraat over de continuïteit in de geschiedenis van de volksgezondheid. Dus van de hervormingen in de jaren 20, de euthanasie, de sterilisatie en het onderzoek op concentratiekampgevangenen tijdens het Derde Rijk, tot aan de genentechnologie en de bezuinigingen op de gezondheidszorg vandaag de dag, in de jaren 80 dus. Een hele lange continuïteit waar Karl-Heinz Rood en anderen van de documentationsstellen telkens de nadruk op leggen. Sinds 1984 tracht deze vereniging historisch onderzoek in dienst te stellen van actuele politieke strijd. Dat begon met de volkstelling, die in eerste instantie kon worden tegengehouden, juist vanwege de overtuigende bewijzen van deze continuïteit. Door de talloze publicaties van de documentationsstellen loopt een rode draad. En dat is die van de wisselwerking tussen wat zij vernietiging en modernisering noemen. Anders gezegd, en dan lees ik even een citaat voor. ze stelt eine Area zur Diskussion, die durch Massenvernichtung modernisierte und durch Modernisierung massenhaft vernichtete. Dit is een ehm, bepaalde positie in het historisch onderzoek dat een directe link heeft met de politiek. Die een kritiek vormt allereerst op de geschiedschrijving die is achtergebleven. En op de geschiedschrijving die ook een eind wil maken aan het nazi-tijdperk door haar te vergeten, door haar te verdringen. Maar ook door haar toe te schrijven aan eh, persoonlijke kenmerken. Zoals die eh, van Hitler of juist het Duitse aspect wil weghalen door het nazisme of het fascisme te zien als een internationaal verschijnsel, waardoor ook de verantwoordelijkheid van de individuen, van de instituties in Duitsland vandaag de dag wordt weggehaald en waardoor er een hele sterke eh, gerichtheid komt op het verleden die geen enkel verband meer heeft met het heden. Zij proberen elementen juist uit het verleden te halen die vandaag de dag nog zichtbaar zijn. Dat is een systematiek naar boven halen in alle beheersingsmechanismen die er zijn geweest. Die dus allebei die aspecten in zich hebben. De modernisering en de vernietiging. En vooral de combinatie daarvan, de fatale Duitse combinatie van die beide elementen. Die zij in een kapitalistische ontwikkeling zien, maar daarbij niet al te sterk de, ja, de dogmatische marxistische begrippen die daarbij horen naar voren schuiven, maar juist heel concreet ehm, aansluitend bij bewegingen die er nu zijn. Of die nu zich keren tegen de bezuiniging in de gezondheidszorg. Of tegen euthanasie. Of tegen sterilisatie van gehandicapten. Of dat het eh, eh, Joodse slachtoffers zijn die eh, eh, geld verlangen of dat het zigeuners zijn of mensen zijn die zich weren tegen de genentechnologie. Daar probeert het onderzoek bij aan te sluiten. En zij doen dat door middel van talloze publicaties. Ik zal nu even een aantal van die publicaties noemen... omdat ze in Nederland nagenoeg onbekend zijn. Bekend geworden is het Hamburgse onderzoek vooral door het boekje De Restloze Erfassung. Dat gaat over de volkstelling. De volkstelling van 33 en van 39. En alle, alle apparatuur die daarvoor werd eh, ontwikkeld om eh, de Duitse bevolking ook naar zijn bepaalde bevolkingsgroepen te inventariseren. En daardoor een greep te krijgen op eh, bevolkingspolitiek en de gezondheidspolitiek. Eh, direct daarna, in 84, 85, hebben ze heel erg hard gewerkt aan het uitgeven van de zogenaamde Omgoes-banden. Omgoes, dat staat voor een eh, Amerikaanse afkorting. Dat waren eh, progressieve linkse mm, ja, officieren van justitie, advocaten, die direct na 1945 eh, in het eh, bezette Duitsland kwamen en eh, daar de oorlogsmisdaden van de grote banken en grote industrieën in kaart hebben gebracht. Dat onderzoek is, mm, ja, dat is in de bureauladen verdwenen. Het is gedaan van 45 tot 47 en toen de Koude Oorlog goed en wel begonnen was in 1948 werd dat eh, geen prijs meer opgesteld op dat onderzoek. Dat zijn drie delen die ze eh, hebben uitgebracht. Eentje gaat over de Deutsche Bank, de andere over de Dresdner Bank en de derde gaat over IG Farben. En dat zijn dus de, ja, de in het Duits vertaalde Amerikaanse rapporten. Ehm, dat zijn vooral hele controversiële banden, omdat eh, vooral de Deutsche Bank 30, eh, 40 eh, jaar lang heeft geprobeerd om de uitgaven van die omgoesbanden te voorkomen. Ehm, dit project dat liep in samenwerking met ehm, Greno Verlag, een hele grote Duitse uitgeverij die vooral mooie, dure linkse boeken maakt. En ja, die hebben een, toch een hele goede samenwerking gevonden met het Hamburger Instituut. En dat is ook duidelijk te zien aan het volgende project. Eh, dat is het um, dikke tweedelige boek over Mercedes-Benz. En dat is in 1986 uitgekomen en dat was een tegenhanger van het eh, officiële Mercedes-Benz onderzoek naar eh, het Derde Rijk. En ehm, ja, die, ehm, historische analyse van het Mercedes-Benz eh, bedrijf. En vooral de militaire aspecten daarbinnen en de motorisering. En dus de militaire opvatting van wat de motorisering heeft ingehouden. Eh, is in Duitsland ingeslagen als een bom. Daarna eh, zijn eh, die boeken die bij Grenoff Verlag uitgekomen zijn nog verder uitgebreid. Er is onlangs een boek uitgekomen over de historische wortels van de genepolitiek. En een ander boek waar ik graag nog even op zou willen wijzen, dat is een, ehm, ook gemaakt door iemand van de Hamburger Stiftung. En dat is Angelika Ebbinghaus. Zij heeft een, een <clears throat> boek uitgegeven dat heet Opfer und Täterinnen. En dat heeft als ondertitel vrouwenbiografieën in, eh, in Estzeit. En eh, dat is een, boek wat gaat over de medeplichtigheid van vrouwen tijdens het fascisme aan eh, de, ja, het uitwerken van de gezondheidspolitiek, het uitvoeren van de sterilisatie en het opruimen van de zogenaamde asociale gezinnen. in zoverre een controversieel boek, omdat in de jaren zeventig zeker ook binnen de vrouwenbeweging vooral nadruk is gelegd op de slachtofferrol. Ehm, in zoverre ook een, eh, bijzonder boek, eh, omdat het in een serie staat van werk van de Hamburger Stiftung. Die heel duidelijk de nadruk eh, legt op de teterbiografieën. Zo heet dat. De teterbiografieën. Dat zijn hele uitgewerkte eh, beschrijvingen van levens van SS'ers of van artsen. Of, eh, en eh, de Hamburgers, onderzoekers, hechten daar heel erg waarde aan. Omdat juist in de vorm van de biografie ook de continuïteit kan worden blootgelegd. Van voor het Derde Rijk tot ver in het, na, in het eh, heden. Ehm, ik wil ook graag nog eventjes wijzen op het tijdschrift dat ze uitbrengen. En dat tijdschrift eh, heb ik hier voor me. Dat heet 1999. Met als ondertitel Tijdschrift voor de sociale geschiedenis van de 20e en de 21 ste eeuw. Eh, waarmee ze ook eh, eigenlijk al aangeven dat ze ook graag sociale geschiedenis van het heden en zelfs van de toekomst zouden willen schrijven. Eh, dat is een ja, vrij omvangrijk tijdschrift dat vier keer in het jaar uitkomt. Er heel degelijk door vrochten uitziet. En ja, zoals gezegd ook inderdaad thema's uh, aansnijdt van vandaag de dag. Aansluiting zoekt bij onderwerpen als ja, euthanasie uh, bij eh, het, eh, de IWF, zelfs bij de havenstraten waar mensen van de Hamburger Stiftung ook actief nog steeds bij betrokken zijn. En als laatste zou ik dan nog willen wijzen op de nieuwe serie. Omdat die ook nog in het komende interview, wat jullie nu zullen gaan horen, nog ter sprake zal komen. En dat is de, hun nieuwe aanwinst op publicitair gebied. En die heet de Kleine Historische Bibliotheek. Ehm, dat zullen ook ehm, ja, boekjes worden, boeken worden die ehm, vier keer in het jaar zullen verschijnen. En ik zou ook nu alvast willen wijzen op deel 3 dat in de zomer uitkomt. En dat is een boek van Heinrich Zenft, Der Blick zurück hinter den Fassaden des Historikerstreits. Uh, dat is een boek wat eh, eh, een van de mensen heeft geschreven over de historica-strijd die op dit moment in Duitsland woedt en die sinds een, tijdje ook eh, in Nederland is aangekomen. Ehm, ja, voordat ik eh, nu wil beginnen met het interview, <clears throat> wilde ik nog eh, even zeggen dat mensen mm, met mij contact kunnen opnemen als ze geïnteresseerd zijn in eh, het werk eh, van de Hamburger Stiftung. En ik zou het heel erg eh, leuk vinden als er manieren gevonden zouden worden waarop het werk van hun in Nederland meer bekendheid zou krijgen. Ik hoop dat dit interview met Karl-Heinz Rood daar een begin van is. Goed, eh, laten we beginnen. Eh, de eerste vraag die ik aan Karl-Heinz Rood stelde... was eh, naar aanleiding van het congres van de Stichting en Kwaad Leven... de vrijheid om te staan en te gaan waar je wilt... over legitimatieplicht. En ik vroeg hem wat hij daar nu heeft gezegd. of ik vroeg hem of hij even kon samenvatten wat hij daar te beweren had. Ik habe gestern bericht over die Einführung der Legitimationspflicht en äh, die Verallgemeinerung der Erfassungssysteme in der Nazidiktatur. Mein Bericht war ein Co-Referat zu einem Referat eines niederländischen Kollegen, der über die Einführung des Meldewesens in den Niederlanden vor der Nazi-Okkupation und über die Weiterentwicklung des Meldewesens während der Nazi-Diktatur, während der Nazi-Besatzung berichtet hat. In meinem Beitrag habe ich gezeigt, dass das System der Erfassung zunächst einmal sehr stark auf soziale und rassisch verfolgte Minderheiten konzentriert war, also auf Kommunisten, Juden und sogenannte Erbkranke, und dass diese Erfassungskataster von Anfang an auf Vernichtung orientiert gewesen sind. Parallel dazu wurden seit 1934-35 Erfassungssysteme aufgebaut, die ganze Bevölkerungsgruppen zum Ziel gehabt haben, zunächst die arbeitende Bevölkerung, das Arbeitsbuch und sich von der Registrierung der äh, Arbeiterschaft aus dann auf die gesamte Bevölkerung äh, bis zum Vorabend des Kriegs ausgedehnt hat. Wichtig äh, in dem Referat war äh, zu zeigen, wie die Besatzungspolitik zum Teil benutzt worden ist, um in Nazi-Deutschland selbst ein umfassendes System der Bevölkerungskontrolle durchzusetzen. Wichtig war auch zu zeigen, dass die ganzen Konzepte und Methoden, die die Nazis zur Registrierung, zur Erfassung und zur Aussonderung von Bevölkerungsgruppen entwickelt haben, erst in den 50er und 60er Jahren während der Adenauer-Restauration voll durchgesetzt worden sind. Das ist das große Trauma unserer deutschen Geschichte im Bereich, gerade im Kontext der Erfassungssysteme, haben wir eine lückenlose Kontinuität, mit der wir heute konfrontiert sind. Das war so in etwa die Quintessenz dessen, worüber ich gestern berichtet habe. Karl-Heinz Rood, äh, um even samen te vatten, zegt hier dat de continuïteit in Duitsland äh, heel erg groot is. Dat in äh, tegenstelling ähm, tot de situatie in Nederland, waar tussen 40 en 45 wel een persoonsbewijs was. Er weliswaar aan het eind van de jaren 30 voorbereidingen zijn geweest. En het eh, plan ook na de Tweede Wereldoorlog nooit van de baan is gegaan. Maar je toch kan zeggen dat er in Nederland een, eh, sprake is op dat vlak van een discontinuïteit. Eh, mijn vraag was dan ook hoe belangrijk zo'n verschil is in de situatie. In Duitsland een grote continuïteit op dit vlak. von der Erfassung und in Nederland nicht. Es, zeigt zunächst, es zeigte sich in den beiden Referaten und dann in der Diskussion, dass es eine ganz eigenständige niederländische Entwicklung äh, im Meldewesen gegeben hat, die dann von den Nazis während der Okkupationszeit ganz einfach systematisiert worden ist. Das heißt also ohne die Kollaboration des niederländischen Bevölkerungsregisters äh, hätten die Nazis mit diesem doch relativ schwachen Besatzungsapparat die perfekte Verfolgung und beispielsweise Deportation der Juden aus den Niederlanden nicht organisieren können. Die Diskussion hat also gezeigt, dass es in jedem Land äh, eigenständige äh, innerhalb des Staatsapparats eigenständige Erfassungssysteme gibt, die sich in den 30er und 40er Jahren modernisiert haben. Die heutige Situation ist in manchem ähnlich. In der Bundesrepublik erleben wir eine Perfektion der Erfassungssysteme von ungeheuerlichem Ausmaß. Ähm, es soll in der Bundesrepublik der maschinenlesbare Personalausweis eingeführt werden. Wir haben ja längst seit dem Nachkrieg einen allgemeinen äh, Kennkartenzwang. Jetzt soll eine maschinenlesbare Kennkarte mit, einem, mit einer Personenkennziffer eingeführt werden. Ähm, das einmal äh, natürlich aus innenpolitischen Gründen, aber vor allem auch im Hinblick auf die kommende Aufhebung der Grenzen innerhalb der EG bis 1992. Die Bundesregierung übt sicher zurzeit auf die übrigen EG-Länder massiven Druck aus, um mit ihrem besonders weit entwickelten brutalen Erfassungssystem sich durchzusetzen und die Aufhebung der Grenzen durch eine Perfektionierung der individuellen Erfassung sozusagen wieder zu annullieren. Es ist also eine ähnliche Situation, äh, natürlich nicht wie in der klassischen Nazi-Diktatur als Okkupationspolitik, aber die deutsche Polizei will auch jetzt in Zukunft hier äh, in den Niederlanden mit diesem Erfassungssystem operieren. Sie will in den Niederlanden selbst verhaften dürfen, aufgrund dieser Erfassungssysteme. Das war das wesentliche Ergebnis der Diskussion von gestern. Und äh, ich bin sehr überrascht äh, darüber, wie bedeutend in diesem Zusammenhang die historische Forschung über die Hintergründe der Nazi-Okkupation ist. ist und wie wichtig es gestern gewesen ist, die Situation aus der Zeit vor 45 Jahren äh, zu rekonstruieren in diesem aktuellen Zusammenhang. Karl-Heinz Rood wijst hier dus op de, het belang van het historisch onderzoek eh, voor de hedendaagse politieke ontwikkelingen. En hij wijst daarbij op eh, de mogelijkheid die er eh, <clears throat> binnenkort zal zijn dat ook Duitse politieagenten in Nederland arrestaties kunnen verrichten. Eh, mijn eh, vraag daarbij was of er niet toch sprake zou kunnen zijn van een Nederlandse variant. Eh, een bepaalde Nederlandse oplossing voor zoiets. Waarbij ik het begrip aan hem voorlegde. Dat ook wel binnen de stichting Een Kwaad Leven wordt gebruikt. Namelijk die van de vrijwillige legitimatieplicht hoe paradoxaal die ook mag klinken, maar dat in Nederland vooral alle kaarten gezet worden op eh, de ja, vrijwillige invoering eh, van een legitimatieplicht waarbij er dan op een gegeven moment geen weg meer terug is, maar die dus niet van boven wordt ingesteld. En ik vroeg hem eh, in hoeverre dat te rijmen valt met de Duitse ontwikkelingen waar alles via repressie en wetten van bovenaf aan de bevolking wordt opgelegd. Ich glaube, soweit ich das beurteilen kann, aufgrund der gestrigen Diskussion und der Informationen, die ich zusätzlich bekommen habe, gibt es sicher äh, diese besondere Entwicklung. Es wird sich zeigen, ähm, wann es umschlägt. Zunächst einmal ist wichtig, sich klarzumachen, dass der Unterschied zwischen Freiwilligkeit und Zwang nur relativ ist. Er ist weitaus äh, kleiner und bedeutungsloser, als wir gedacht haben. Mhm. Hinter der Freiwilligkeit steht wie auch immer vermittelt, dann doch ein Zwang. Ja. Es ist also, der Unterschied besteht wahrscheinlich nur darin, dass in den Niederlanden äh, ein Stück, man könnte mit Adorno sagen, repressiver Toleranz geübt wird. Das heißt, man lässt äh, aufgrund der völlig anderen innenpolitischen Situation und auch aufgrund äh, des, der historischen Massenerfahrung der Nazi-Okkupation einen gewissen Spielraum jenseits einer gewissen Grenze schlägt man dann aber doch zu. In der Bundesrepublik äh, will die herrschende Klasse mit ihrer planenden Elite äh, ein neues Terrain sichern. Sie will äh, Tabula Rasa machen. Ähm, man könnte sagen, mit deutscher Gründlichkeit wieder einmal mit dem Widerstand aufräumen. Ähm, und sie hat weniger Probleme damit, äh, ihre Brutalität zu zeigen. Ich glaube oder ich befürchte, Dat daarmee schon die Unterschiede erschöpft sind. Zijn antwoord was dus dat eh, er eh, geen onderscheid bestaat tussen eh, vrijwilligheid en dwang. Het onderscheid is maar heel marginaal en in Nederland wordt er een repressieve tolerantie uitgeoefend. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan zullen dit soort maatregelen toch zowel in Duitsland als in Nederland op hetzelfde neerkomen. Um, ehm, uh, eh, als volgende vroeg ik hem dan uh, iets uh, algemeners naar het werk van de Hamburger Stiftung. En vroeg ik hem ook naar het tijdschrift 1999. Die Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts ist aus einer Dokumentationsstelle hervorgegangen, die von einem Verein getragen wurde, der sich zunächst seit Anfang der 80er Jahre vor allem mit der narzisstischen Gesundheits- und Sozialpolitik beschäftigte. Äh, wir existieren als publizierende Einrichtung seit 1985. Ähm, wir haben in unseren Forschungsschwerpunkten bis jetzt folgende Themen bearbeitet. Ein ganz großer Komplex hat sich mit der Geschichte der Konzerne während der Nazi-Diktatur beschäftigt. Von der Deutschen Bank bis zur Daimler-Benz AG haben wir eine Reihe äh, von kritischen Untersuchungen veröffentlicht, entweder äh, von Linken der amerikanischen Militärregierung oder eigene Untersuchungen. In einem zweiten Schwerpunkt beschäftigen wir uns mit der Geschichte des Kalten Kriegs. Ähm, es erscheint gerade ein Buch über die äh, Kuba-Krise. Wir arbeiten also auch über den internationalen Kontext. Und äh, im Rahmen dieses Forschungsprojekts äh, beginnt jetzt eine langfristig angelegte Untersuchung über die Vorgeschichte der Währungsreform und die Spaltung Deutschlands 1948. Ein dritter Schwerpunkt konzentriert sich auf die Geschichte der Arbeiterbewegung. Ähm, wir machen eine sehr umfangreiche Untersuchung über die Zerstörung der Arbeiterbewegung durch die Nazi-Diktatur, durch äh, ihre Ersetzung, über ihre Ersetzung durch die Deutsche Arbeitsfront und werden in diesem Zusammenhang noch einmal auf ein sehr altes Thema unserer äh, politischen Herkunft, nämlich auf das Problem einer anderen Arbeiterbewegung, einer nicht angepassten Arbeiterbewegung im Widerstand äh, zurückkommen. Ein weiterer Schwerpunkt, der in der letzten Zeit immer mehr Bedeutung gewonnen hat, ähm, beschäftigt sich mit der Geschichte der Bevölkerungspolitik äh, und vor allem der Modernisierung der Bevölkerungspolitik durch die Genetik und äh, ihrer aktuellen Entwicklung zur Gentechnik. Gerade in diesem äh, Zusammenhang zeigt sich, dass wir sehr, dass wir an zwei Polen äh, äh, agieren und dass wir von zwei Schwerpunkten aus unsere Arbeit immer neu bestimmen müssen. Wir publizieren viele Vorergebnisse, Vorresultate in der Zeitschrift 1999, äh, die wir aber bewusst Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts bezeichnet haben. Das heißt also, gerade in unserer Zeitschrift testen wir, ähm, wie weit wir professionell sein müssen, wie weit wir also wissenschaftlichen Ansprüchen einer kritischen Zeitgeschichtsforschung, die ja auch wissenschaftliche Probleme hat in der äh, Erfassung von Archivalien, in der Bewertung von Quellen äh, und so weiter und so fort. Äh, und wo wir uns unserem linken Spektrum zugehörig fühlen. Wir wollen sozusagen beide Komponenten miteinander vereinen, aber äh, immer als Instrument einer linken Politik. Das haben wir ganz klar definiert. Ähm, wir haben keine Ambitionen äh, im Bereich der bundesdeutschen Geschichtswissenschaft, obwohl wir dort äh, immer heftigere Auseinandersetzungen führen, in die wir hineingezwungen werden, weil viele äh, Historiker des Regimes unsere Popularität fürchten und uns Unwissenschaftlichkeit vorwerfen wollen. Wir wollen aber konkrete, exakte zeitgeschichtliche Analysen produzieren, die dann auch keinen äh, zeitlichen Begrenzungsrahmen, was weiß ich, 40er oder 50er Jahre kennt, sondern wir wollen mit diesen Analysen zu aktuellen Problemen beitragen ähm, und die linke Diskussion vorantreiben. Das ist unser Ziel. Karl-Heinz Roth uh, geeft hier noch even een opsomming van uh, alle thema's die ich auch al in der inleiding habe gegeben: die Geschiedenisse von den concerns, Eh, het internationale aspect dat er ook aan hun werk zit. Hij verwijst daarbij naar een eh, studie die binnenkort uitkomt over de Cuba-crisis. En eh, de hervormingen van de internationale geldstromen kort na de Tweede Wereldoorlog. Een volgende vraag was waarom al dat soort aspecten zeker ook wat betreft de gezondheidspolitiek en de sociale politiek, <clears throat> helemaal niet voorkomen in de gewone, in de normale geschiedschrijving zoals die bedreven wordt op de universiteiten. Die Situation ist sicher komplizierter. Es gibt erst seit einigen Jahren einen massiven Angriff äh, rechter, zum Teil offen neonazistischer Historiker wie Nolte, die also die Notwendigkeit des Nazismus mit der Existenz des Stalinismus rechtfertigen. Ähm, trotzdem ist die Situation viel komplizierter ähm, seit der APO-Revolte der späten 60er Jahre gibt es so etwas wie eine linke äh, Geschichtsschreibung. Ähm, sie nennt sich Sozialgeschichte. Mm, in diesem Zusammenhang sind viele wichtige zeitgeschichtliche Themen aufgegriffen worden und man kann nicht sagen, dass wichtige Themen ausgegrenzt wären. Es zeigte sich dann nur im Verlauf der Restauration, der BRD-Restauration in der Wenderegierung seit Ende der 70er Jahre, dass die Tabus, an die die Zeitgeschichtsforschung herangekommen war, äh, wieder verstärkt zu wirken beginnen. Es ist heute nicht mehr möglich, inzwischen in der BRD nicht mehr möglich, mit einer kritischen Studie über irgendein Unternehmen äh, eine normale wissenschaftliche Karriere zu machen. Das war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre noch anders. Es ist auch nicht mehr möglich, ähm, beispielsweise mit einem revolutionären Standpunkt oder von einem revolutionären Standpunkt über die Geschichte äh, einer Hafenarbeiter Organisation zu schreiben. Auch das war noch bis vor kurzem, bis Anfang, bis Mitte der 70er Jahre vielleicht möglich. Ähm, es ist auch noch möglich gewesen, bis Mitte der 70er Jahre äh, kritische Wissenschaftsgeschichte zu treiben. Und äh, auch hier muss ich weiter differenzieren. Es gibt seit Mitte der 70er Jahre sogar eine starke Strömung, ähm, die, die eigene Wissenschaftsgeschichte, also die Geschichte der Soziologie beispielsweise äh, in der Nazizeit oder die Geschichte der Betriebssoziologie, der Arbeitswissenschaften, ähm, breit und kritisch thematisiert hat. Diese Gruppierungen existieren weiter, aber sie werden zunehmend ausgegrenzt. Und ähm, wir kommen also als Stiftung für Sozialgeschichte äh, immer mehr in die Situation, dass wir mit kritischen Wissenschaftlergruppen Kontakt aufnehmen, ähm, dass wir ihnen unsere Ressourcen zur Verfügung stellen, unsere Zeitschrift, unsere Publikationsmöglichkeiten, zum Teil auch unsere Forschungsmöglichkeiten ähm, und dass wir damit sozusagen einen Prozess wieder aufnehmen, der Ende der 60er Jahre bis Mitte der 70er Jahre auf einer sehr breiten Basis in Gang gekommen war. Die Generalentwicklung, die allgemeine Entwicklung bei den jungen linken Historikern ähm, führt zu einer opportunistischen Anpassung. Äh, wobei opportunistisch nicht zu sehr als persönlicher, äh, als persönlicher Angriff verstanden werden sollte. Es geht einfach darum, dass eine akademische Karriere ohne bestimmte Konzession in der BRD nicht mehr möglich ist. Da liegt also die Kluft, die wir zu überbrücken versuchen. Wir wollen also ein breiteres Spektrum an kritischer Zeitgeschichtsforschung, das es gegeben hat, ähm, am Leben erhalten und natürlich engagierter noch als bisher dann auch auf die noch nicht bearbeiteten Themen konzentrieren. Das ist der Zusammenhang mit der Linken. Samengevat uh, zou je kunnen zeggen dus dat Karl-Heinz Rood uh, beweert dat er in de jaren 70 misschien nog wel mogelijk was om uh, op de universiteit Eh, een doctoraalscriptie te schrijven of te promoveren. Op, eh, ja, vanuit een revolutionair oogpunt op eh, onderwerpen als de situatie van de havenarbeiders. Of, andere zaken. Ehm, hij verwijt eh, in die zin eh, niet zozeer de hedendaagse linkse historici. Hij ziet het veel meer als een eh, product van een, bepaald politiek klimaat dat sinds het begin van de jaren tachtig met de regering Kool, de zogenaamde Wende, zich heeft ingezet. Ik ehm, vroeg als volgende aan hem wat hij vindt van de zogenaamde historica strijd. En waarom juist dat? Eh, in Nederland eh, nu eh, sinds een maand of zes nu echt geïmporteerd gaat worden. En men in Nederland ook weer moet meepraten vanuit een links en rechts of wat voor standpunt dan ook over de historica-strijd. En waarom het werk van de Hamburger Stiftung dus bijvoorbeeld niet aan de orde komt. We hebben daarover nog niet zeer intensief nachgedacht. aber schon einige Untersuchungen angestellt und haben kommen zu der Hypothese, dass der Historikerstreit eine größere Funktion hat, als wir bisher gedacht haben. Korrespondenten unserer Zeitschrift berichten aus allen Ländern, bis aus Schweden beispielsweise, dass von rechten, reaktionären Historikern äh, sozusagen die Vorgaben von Hilgruber, Nolte, Stürmer und so weiter aufgegriffen werden im Sinn einer europäischen Revisions, Revision des Geschichtsbilds. Ähm, seit wir diese Informationen haben, wohlgemerkt von Italien und Griechenland äh, bis nach Schweden. Also auch hier. Und äh, von euch jetzt aus den Niederlanden äh, sind wir viel alarmierter. Die Geschichtswissenschaft, die reaktionäre Geschichtswissenschaft soll zur zentralen Legitimationswissenschaft der herrschenden Klasse in der Bundesrepublik wieder werden. Michael Stürmer, einer der wichtigsten Exponenten des Historikerstreits, ist zum Chef des, äh, einer Stiftung Wissenschaft und Politik äh, gerade ernannt worden, äh, die die internen Planungspapiere für das Bundeskanzleramt, also für Kohl, verfasst. Äh, diese Ernennung äh, zeigt also, dass die Historikerzunft als Zunft der Mandarine der herrschenden Klasse wieder voll etabliert werden soll. Und sie soll äh, die, die narzisstische Vergangenheit entsorgen, sie soll einen neuen europäischen Antikommunismus produzieren und sie soll sozusagen einen Schlussstrich ziehen ähm, unter die Geschichte der Okkupation und unter die Geschichte der narzisstischen Europaplanungen, äh, um sozusagen den Boden für eine neue äh, Hegemoniestellung der Bundesrepublik in einem äh, ja, Mitteleuropa der 90er Jahre herzustellen. Der Begriff Mitteleuropa taucht immer äh, häufiger wieder auf und wir sind alarmiert über diese Entwicklung, müssen also konstatieren, dass wir auch hier ganz entschieden Position beziehen müssen. Wir tun es übrigens. Wir haben einen Forschungsschwerpunkt gegründet, der schon im nächsten Jahr das erste Buch über die Hintergründe des Historikerstreits äh, vorlegen wird. Der Historikerstreit ist nach Meinung von uh, Karl-Heinz Roth in erster Instanz uh, door uh, hun Hamburger Stiftung uh, eh, iets wat eh, onderschat. Eh, ze krijgen ook allerlei berichten uit Griekenland, Italië, Zweden en nu ook Nederland. <clears throat> dat de historische strijd daar in het midden van de belangstelling staat. En ehm, Karl-Heinz Rood interpreteert dat als een Duitse manoeuvre om een nieuw soort Europese anticommunisme eh, in te voeren en een, eh, heel duidelijk een, eh, een Duitse hegemonie ook op, op dit ideologische vlak van de geschiedschrijving in te voeren. En hij zou het ook belangrijk vinden als daar onderzoek naar gedaan wordt en er ook ehm, tussen ons daarover contacten ehm, gemaakt worden. Eh, ik, ik eh, vroeg hem eh, daarna of hij ook niet ziet dat hun werk als zodanig ook al een aanval is op deze lijn, op deze verdringing op dit wegschuiven van de Duitse geschiedenis. We merken het aan aan de van der laatste maanden. We dachten een tijd lang, onze ähm, arbeid wäre doch nur voor das linke spectrum in dem we ons politisch bewegen, wirklich wichtig. Ähm, wir sind seit einigen Monaten massiven Aus, äh, Angriffen ausgesetzt und äh, nachdem über ein Jahr lang oder fast zwei Jahre lang auf unsere Publikationen mehr oder weniger mit Schweigen äh, seitens der etablierten Historikerzunft reagiert worden war. Wir merken jetzt schon, welchen Stellenwert das hat, was wir machen. Ähm, aber wir merken auch, dass es notwendig ist, eine offene Konfrontationsstellung mit den Äh, herrschenden Strömung in der Geschichtswissenschaft zu beziehen. Und da wird es dann noch in der nächsten Zeit sehr munter werden. Mhm. Nadat in de afgelopen jaren hun äh, werk volgens äh, Karl-Heinz Rood min of meer was verzwegen, is in de afgelopen tijd de kritiek vanuit allerlei hoeken nogal opgekomen op hun werk. En ze verwachten dan ook dat het binnenkort behoorlijk hard aan zal toegaan. als volgende stelde ik de vraag in wat hij ervan vindt eh, dat, eh, zoals in Nederland, gesteld wordt dat er eh, niet vanuit een... Ja, een soort nazistische invalshoek uh, de genetechnologie zou moeten worden bevochten. Hè, dus de vraag in hoeverre het buiten Duitsland zinvol is om te wijzen op de nazistische wortels van deze eugenetica of van deze genetechnologie. Es hat in der Bundesrepublik seit Beginn der 80er Jahre eine sehr heftige Auseinandersetzung gegeben über die Frage, inwieweit die neueste Entwicklung äh, in der Molekulargenetik, von der ja die Gentechnik nur ein angewandtes Spektrum ist, ähm, historische Wurzeln hat, die auf die Vernichtungsmentalität äh, des Narzissmus hinweisen, mit denen die Genetik im Narzissmus unzweifelhaft verbunden war. Diese Auseinandersetzungen äh, fanden statt im Rahmen der Gesundheitstage. Äh, der erste Gesundheitstag 1980 in der BRD war ein wichtiges Ereignis und es fanden mehrere große Veranstaltungen statt, an denen ich teilweise selbst äh, teilgenommen habe. Ich bin ja auch Mediziner und äh, ich erinnere mich an, einen, an eine Konfrontation mit einem bedeutenden äh, Genetiker der Bundesrepublik, der sich selbst zur Linken zählt. Und äh, es gab eine sehr, äh, eine sehr harte Konfrontation, äh, in deren Ergebnis wir uns dann aber doch mit unseren Analysen durchgesetzt haben. Wir publizieren seit Anfang der 80er Jahre über bestimmte Aspekte der narzisstischen Bevölkerungspolitik und uns interessieren dabei vor allem die wissenschaftlichen Komponenten. Äh, wir sprechen inzwischen in unseren internen Hypothesen von einem wissenschaftlichen Narzissmus, ähm, der gerade in der Genetik sich etabliert hatte. Und äh, wir haben lange darüber nachgedacht, im Ergebnis dieser Kontroversen, die wir hinter uns haben, wo die wirklichen Wurzeln liegen. Es erscheint in den nächsten Monaten eine sehr wichtige Dokumentation eines Molekulargenetikers, eines äh, Molekularbiologen, der bei uns als Wissenschaftler arbeitet, von Ludger Wess, über die gentechnischen Utopien der 20er und 30er Jahre. In dieser Publikation wird Ludger Wess nachweisen, dass die internationale Genetikerelite äh, beim Übergang äh, zur Genetik der 20er und 30er Jahre, also vor der Entdeckung der DNS, der Desoxyribonukleinsäure, äh, Modelle der Bevölkerungsgenetik entwickelt haben, die auf eine neue eugenische Zuchtutopie orientiert waren. Es gab in den 30er Jahren äh, Modelle in Richtung Samenbanken, es gab Konzepte der künstlichen Befruchtung, es gab Konzepte der Aufartung von äh, elitären Bevölkerungsschichten äh, um eine angebliche dramatische Verschlechterung des Genpools der Bevölkerung ähm, äh, aufzuhalten äh, und ein elitäres Resultat, eine, eine Höherzucht äh, an der Bevölkerung zu erreichen. In diesem Buch wird nachgewiesen, dass diese neo-eugenischen Visionen, die zum Teil in der Kritik an der sozialdarwinistischen Eugenik ähm, des beginnenden 20. Jahrhunderts äh, formuliert waren und die zum Teil auch mit sozialistischen Konzepten verbunden waren, ähm, dass diese neo-eugenischen äh, Utopien im Zusammenhang mit den Veränderungen in Richtung Molekulargenetik äh, äh zu sehen sind. Das ist ein Resultat, dessen Eindeutigkeit uns selbst überrascht hat. Wir haben immer Hypothesen in diese Richtung formuliert. Wir haben immer eher gefragt. Und wir haben in der Konfrontation mit den Gentechnikern, die dann, als wir die ersten Beweise vorlegten, überraschend ähnlich wie bei der äh, Legitimationsdebatte argumentiert haben, gemerkt, dass wir im Recht sind. Die Gentechniker sagen heute, was wollt ihr? Das Genetic Screening, ähm, die extrakorporale Befruchtung, der Embryotransfer, das sind alles Dinge, die wir auf freiwilliger Basis planen. Gleichzeitig produzieren sie aber über die neuen gentechnischen Propagandainstrumente, äh, über ihre neuen gentechnischen Firmen und so weiter ähm, einen Anpassungszwang, ähm, der dann gekoppelt ist mit neuen Strategien der Ausgrenzung. Es ist kein Zufall, dass gerade jetzt bei der Umsetzung der gentechnischen Utopien äh, durch künstliche Befruchtung, Embryo, Transfer, Reproduktionsmedizin und so weiter in der Bundesrepublik wieder die Zwangssterilisation von Behinderten propagiert wird. Und es ist auch kein Zufall, dass in der Bundesrepublik die Euthanasiebewegung als eine Bewegung der, des freiwilligen Selbstmords ähm, Anpassungszwänge produziert, die in der Tat dazu führt, dass immer mehr Behinderte äh, unter der Agitation dieser Selbstmordorganisationen anfangen, sich umzubringen. Es besteht also genau äh, eine Tendenz zur Kombination von Ausmerze, von Ausrottung minderwertigen Lebens und Aufzucht. Ähm, das ist die aktuelle Entwicklung. In dieser Entwicklung ähm, haben wir unsere kritischen Positionen äh, erarbeitet. Äh, es gibt viele andere Publikationen äh, aus den vergangenen Jahren. Ich glaube, man kann sogar sagen, das meiste, was wir publiziert haben, seit Anfang der 80er Jahre beschäftigt sich mit dieser Thematik. Und ähm, wir sind selbst überrascht, äh, wie vieles von dem, was wir analysiert und vorausgesagt haben, heute eintrifft. Es ist ein Buch erschienen über äh, narzisstische Bevölkerungspolitik und Kontinuitäten der Bevölkerungspolitik, übrigens der erste Band unserer eigenen Schriftenreihe der Stiftung, äh, in dem wir sozusagen das Spektrum ausgebreitet haben. Und das Buch von Ludger Wess äh, wird nun einen ersten Abschluss unserer Forschung bringen. Unser Problem besteht darin, ähm, dass wir auf der einen Seite übrigens wie bei äh, der ganzen Kampagne gegen äh, die Ausweispflicht politisch aktiv werden müssen und dass wir auf der anderen Seite aber unsere Forschung intensivieren müssen, ähm, denn die Situation wird immer bedrohlicher. Eine ganz merkwürdige äh, und wirklich äh, dramatische Entwicklung bahnt sich in vielen Bereichen an und die Gentechnik mit allen ihren Aspekten, die ich eben angedeutet habe, wird eine Schlüsselrolle in den Auseinandersetzungen der nächsten Jahre spielen. De vraag van mij in hoeverre het een uh, Duits probleem is en in hoeverre het dus uh, alleen in Duitsland zinvol is om te wijzen op de nazistische wortels van de genetechnologie, wijst uh, Karl Heinz Rood ehm, in deze Beantwortung min of meer af. Hij wijst daarbij op een boek wat binnenkort zal uitkomen van Ludka Wes, waarin eh, juist eh, de internationale aspecten van eh, de modellen, van de toekomstvoorstellingen van de eerste ehm, mensen die het uh, nog voor de Tweede Wereldoorlog in de jaren 20 en 30 zijn gestart, eh, naar voren wordt gehaald. Dus waarbij het internationale aspect op de voorgrond komt te staan. En waarbij alle aspecten die nu eigenlijk verbonden worden met genentechnologie ook toen al door dat soort mensen zijn uitgedacht. Ik stelde daarna aan hem de vraag in hoeverre dat eh, nu zinvol is om eh, vanuit die analyse het uh, SEC te zien als een politieke strijd die gevoerd moet worden tegen de grote chemieconcernen en onderzoeksinstellingen. En in hoeverre het ook niet belangrijk is <clears throat> om te streven naar een uh, bepaalde breed maatschappelijke consensus, een bepaalde mentaliteit die het, de invoering van de genetechnologie die zo heel sterk en zo diep ingrijpt, ook op de persoonlijke leven van de mensen, <clears throat> niet uh, ook beter zou zijn. <clears throat> Mijn eh, mening was dat in eh, de BAD op dit moment te zeer de politieke strijd op de voorgrond komt te staan, waardoor de hele mentaliteit ja, wat op de achtergrond verschijnt. en daardoor het misschien snel geïsoleerd zou kunnen worden. Ich glaube, dass Sie recht haben. Ähm, in der Auseinandersetzung mit den Entwicklungen beispielsweise äh, im Erfassungswesen oder in der Gentechnik und Bevölkerungspolitik oder auch äh, den Konzernstrategien ähm, haben wir zu lange übersehen, wo wir selbst herkommen. Ähm, es gibt in der Bundesrepublik eine Diskontinuität ihrer Geschichte und das ist die Gegenkultur der 60er Jahre. In der sind wir ja selbst groß geworden. Wir haben uns selbst in dieser Gegenkultur emanzipiert, äh, für uns selbst und haben von dieser Position aus überhaupt die Fähigkeit entwickelt, äh, zu analysieren, was die herrschende Klasse macht, wovon wir uns befreien. Die herrschende Klasse in der Bundesrepublik will nach 20 Jahren Diskontinuität jetzt einen Schlussstrich ziehen die neue Linke, verankert in dieser neuen Gegenkultur, ist noch keineswegs am Ende. Sie existiert, äh, sie entwickelt sich in vielen Bereichen weiter. Äh, sie hat sich trotz schwerer politischer Fehler und trotz schwerer Rückschläge auch konsolidiert. Ähm, und es stellt sich sehr die Frage, was wir tun müssen, um diese Form der Gegenkultur zu erweitern. Das heißt also, was zu tun ist, um positive äh, Alternativen voranzutreiben, äh, die zum Teil wirklich zu dieser Gegenkultur gehören. Wir haben das eine ganze Zeit lang der grünen alternativen Bewegung überlassen und bemerken jetzt, dass diese Bewegung selbst in eine schwere Krise geraten ist, äh, in einen Konformitätsdruck geraten ist, den wir lange nicht ernst genommen haben. Das hat viel mit dem Pseudoparlamentarismus in der Bundesrepublik zu sehen, äh, zu tun. Denn die Bundesrepublik ist ja auch in ihren parlamentarischen Strukturen, die wie ein, wie ein Teil, ein integraler Bestandteil der westeuropäischen Demokratie aussehen, ja nur Fassade. Das heißt also, das, was politisch in den Grünen sich zum Teil akzentuiert hat, nämlich der Glaube diese Elemente von Gegenkultur durch einen Marsch durch die Institutionen ausweiten zu können auf das institutionelle System, dieses Konzept ist gescheitert. Wir stehen also vor dem Problem, dass wir eine neue radikale Klassenkampfperspektive haben, äh, die einen Kontext mit den neuen sozialen Massenverarmungen suchen muss, die es ja in der Bundesrepublik auch gibt, der Massenarbeitslosigkeit und so weiter. Und dass wir auf der anderen Seite in diesen neuen Formen des Klassenkampfs die emanzipatorischen Momente von Gegenkultur bewahren und weiterentwickeln müssen. Das ist ein Problem, das unsere, unsere Möglichkeiten als Stiftung im Augenblick überschreitet. Aber wir werden darüber nachdenken müssen und wir werden es schnell tun müssen, denn die herrschende Klasse möchte in der Tat die Diskontinuitäten der letzten 20 Jahre beseitigen. Karl-Heinz Roth äh, geeft als Antwoord dat het uh, inderdaad klopt uh, wat betreft uh, die mentaliteit. En hij eh, wijst daarbij op eh, de enige discontinuïteit in de Duitse geschiedenis. En dat is eh, de beweging van de jaren 60 die in eerste instantie gestreefd heeft naar hun eigen emancipatie. En de heersende klasse zou eigenlijk eh, na twintig jaar daar eigenlijk al een eh, streep onder willen zetten. En eh, de nieuwe radicale strijd die op dit moment gevoerd wordt, zou ook zeker dat element van die tegencultuur weer moeten opnemen. Hij ziet alleen niet dat dat ja, zou kunnen door middel van historisch onderzoek of alleen door middel van hun, hun onderzoeksinstituut <clears throat> en eh, ik vroeg daarna wat ehm, <clears throat> nu eh, te denken valt van de strategie die de politie en justitie in Duitsland op dit moment eh, hebben uitgestippeld tegen de radicale strijd die vooral door vrouwen wordt gevoerd tegen de genentechnologie en ik doelde daarbij op eh, de arrestatie eh, in december vorig jaar van Ursula Prenselin en eh, Ingrid Streubelen. Die ervan verdacht worden dat zij bommen hebben gelegd voor of met of namens de Rote Zora tegen de onderzoeksinstellingen. En ik vroeg aan hem, of dat een nieuwe Strategie was. Het is zeker een nieuwe Strategie. Ehm, die neue autonome Bewegung mit all ihren äh, Segmenten und mit all ihren äh, Angriffspunkten. Ich äh, erwähne nur die äh, äh, Bewegung gegen die Kernkraftentwicklung, die Bewegung gegen den Ausweiszwang, gegen die Volkszählung äh, und so weiter und so fort. Ähm, hat immer bestimmte Momente von Militanz gehabt, die sie sehr wohl auch strukturiert hat. Innerhalb dieser militanten Segmente gab es einen Klärungsprozess, vor allem in der Auseinandersetzung mit den bewaffneten Gruppen der frühen 70er Jahre, vor allem der RAF, ähm, der sehr viel mit dem zu tun hat, was ich hier beobachte oder wovon mir berichtet wird. Die militanten Gruppen wollen Aktionen machen, die nicht elitär sind. Sie wollen Aktionen machen, die alle äh, nachvollziehen können und die andere, ohne sich jahrelang konspirativ zu organisieren, selbst durchführen äh, können. Sie wollen also den Aktionsraum äh, von Widerstand erweitern. Ähm, und das ist eine, eine Struktur, die allen traditionellen Formen äh, von politischem Untergrundkampf widerspricht. Die herrschende Klasse in der Bundesrepublik versucht zurzeit oder seit zwei bis drei Jahren auf verschiedenen Ebenen genau diese Struktur zu durchleuchten. Ähm, es, sie versucht sie zu zerstören und um sie, zerstören, sie zu zerstören, braucht sie natürlich konkrete Ansatzpunkte. In den vergangenen Jahren war das die Zeitschrift Radikal, die terrorisiert wurde. Ähm, dann war es zeitweilig äh, in Süddeutschland die äh, Bewegung gegen Wackersdorf, die Wiederaufbereitungsanlage. Es war die militante Bewegung äh, gegen die Stadtbahn West in Frankfurt-Main. Und jetzt sind es sicher die militanten Frauen, ähm, die sozusagen ähm, vorgezeigt werden ähm, als Verbindungsmomente zwischen der autonomen Szene und einem militanten Untergrund. Gleichzeitig wird versucht, den Antiterrorismus, der ja voll institutionalisiert ist in der Bundesrepublik, auf diese autonome Bewegung auszuweiten. Das ist sicher die Strategie, die damit verfolgt wird. Und das ist eine gefährliche Strategie. Het afgelopen uur heb je kunnen luisteren naar een interview met de Duitse arts en historicus Karl-Heinz Rood. Als je meer wilt weten over het werk van hun Hamburger Stiftung uh, sociale geschichte Schrijf dan naar Geert, per attentie van de radio. Mm, dat is postbus 10.096 1001 EB in Amsterdam.